Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allah uputi na pravi put, on je upućen, a koga u zabludi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog bogosima Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov robi poslanik. Kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, danas 10. Muharrema 1437. godine na dan koji se zove Jeum Ashura, podsjećamo se velike Allahove milosti koju je uputio čovječanstvu time što je u ovom danu zaustavio Nuhovu lađu na brdu Đudiji u kojoj su bili iskreni Allahovi robovi, iako je Nuh a.s. 950 godina pozivao na pravi put, povjerovala je samo mala skupina. I to je nama vrlo jasan i šaret vrlo jasan znak koji će ostati do sudnjega dana, da je vjernika uvijek manji broj u odnosu na one koji nisu na pravome putu. Da je kvalitet uvijek taj koji se izdvaja, međutim, do kvaliteta se stiže mukotrpno i da je to naravno podstrek vjernicima u svakom vremenu da razmišljaju da ukoliko su na pravome putu, trebaju stalno moliti uzvišenog stvoritelja da ih učvrsti, i da do trenutka susreta sa svojim gospodarom ostanu ustrajni na pravome putu jer je u svakom vremenu izazov. Zato ćemo danas, s obzirom da smo još uvijek na početku nove hiđarske godine, podsjetiti se na određene detalje o kojima nam Kur'an govori i Allahov poslanik sallallahu alaihi ve kako bismo i mi bili još više motivisani da ustrajemo na pravome putu. U ovom danu, desetog, dakle Muharrama, uzvišeni Allah je spasio Musa a.s. i njegove sljedbenike od faraona i učinio je da se more rastupi. Da bi Musa a.s. sa svojim sljedbenicima mogao preći na drugu stranu, na drugu obalu, a nakon toga je potopljen i faraon i njegova vojska i uzvišeni Allah je spasio njegovo tijelo اليوم ننجيك ببدنك limen aje, da bi upravo spašavanjem faraonovog tijela koji je oličenje zuluma, nasilne vlasti, da bude znak onima koji dolaze poslije njega, da kogod se oholio na zemlji, kogod je imao od Allaha blagodati, kao što je imetak ili vlast ili snaga, da to ništa neće vječno trajati, i da ćemo se svi mi opet svome gospodaru povratiti i da ćemo za svoja dijela odgovarati. Cijenjena braćo, ono što nam jasno pokazuje sudbina Allahovog poslanika Nuh alaihi salama koji spada u odabrane Allahove poslanike jeste da je on toliko ustrajan bio u svom pozivanju na pravi put ali da je sasvim mala skupina na kraju bila spašena uz njega u lađi. Čak ni njegova žena, niti njegov sin, jedan od sinova njegovih nije htio da povjeruje. Što znači da mi sve dotle dok živimo na Dunjaluku, onoliko koliko nam Allah odredi, trebamo se truditi da savjetujemo prije svega one koji su nam najbliži, dakle naše hanume i našu djecu i našu rodbinu i da pokušamo koliko god možemo na ljepši način, a Nuh a.s. je pozivao svoj narod i pojedinačno i u grupi, i tajno i javno, i danju i noću, i nastojao je da iskoristi sve metode ne bi li ih pridobio za pravi put. Međutim, pogledajte čak i oni koji su Allahovi bliski robovi, Njihove hanume, dva primjera koja Kur'an navodi, jeste Nuhova i Lutova žena. Ni od Luta, alaihi salama, žena nije htjela da prihvati islam. To je, naravno, onima koji imaju problema sa svojim hanumama kući, opomena, dakle, da nisu jedini. Ali niko od nas ne zna da li je to njegova sudbina, zato treba uvijek na lijep način razgovarati sa svojim ukućanima. I nikada ne znamo kad će Allah kome otvoriti prsa za islam. Možda upravo lijepim postupkom su, supruga, lijepim postupkom roditelja prema djeci, lijepim postupkom sa bratom i sestrom. Možda mi upravo budemo sebe da oni prihvate pravi put, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min Da Allah uputi jednog čovjeka, jednu osobu tvojim sebebom bolje ti je nego najveće dunjalučke blagodati. Dakle, e, zasigurno da je slijedjenje Islama u stvari spas i na dunjaluku i na ahiretu. A biti sebe, biti uzrokom da se neko spasi i na ovom i na budućem svijetu, to je zasigurno jedna od najvažnijih, najvrednijih i najbitnijih aktivnosti kojima se čovjek može baviti. Allah uzvišeni nam navodi kao primjer Ibrahima alaihi selam Allahovog poslanika koji je imao nadimak Halilullah, Allahov prijatelj. Za njega uzvišeni stvoritelj kaže Inne Ibrahime kane ummeten qanitan lillah hanifa volem jeku minel mušikin. Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik i nije bio mušrik, mnogobožec. Imam Ibnul Qayyim kada tumači ovaj ajet kaže da je Ibrahim a.s. bio ummet. Dakle, jedan čovjek je vrijedio kao grupa, kao narod. Zbog čega? Jer je u moru kufra, u sredini u kojoj je on bio, koja je bila nevjernička, on je bio ustrajan na pravome putu. I sjećamo se da su mu bili naložili i vatru, da ga spale u njoj, ali Allah naredio vatri kuni brden wasalamen ala Ibrahim, budi hladna i spas za Ibrahima. Draga braćo, ono što u ovom danu isto tako se sjećamo jeste da je posljednji Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao Bede el islamu gariben wa se jaudu kema beda e gariben fe tuba lil gureba Islam je počeo sa pojedincima kao osobe koje su bile usamljenici i završit će se kao što je počeo sa pojedincima koji su kao stranci Garib na arapskom označava osobu koja je usamljena, koja je, stranac. Fetuba lil i kaže poslanik sallallahu alaihi ve pa blago tim pojedincima. Blago tim strancima koji će, iako su u svojoj državi, među svojom rodbinom, poznanicima sa kojima je čovjek odrastao, proboravio na Dunjaluku, kada prihvati islam, mnogi ga onda proglase pa kaže ti kao da nisi sa ove planete. Pa danas svi lažu, danas svi varaju, danas svi kradu, a ti hoćeš da budeš pošten. Ti hoćeš da imaš određena pravila i principe, da nikoga ne povrijediš, da nikoga ne omalovažiš, da nikome nepravdu ne naneseš, kaže pa ti kao da nisi sa ovog svijeta. Dakle, ti stranci, pogledajte, od prvog momenta kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo sa misijom islama nije imao veliku skupinu sa sobom. To su opet bili pojedinci, manja skupina. Mi kada klanjamo sabah namaz u našim džamijama, analizirajmo koliko nas ima na sabah namazu. To su upravo u svakom džematu pojedinci. Negdje ih ima 4, 5, 6, negdje 50-ak, a tamo gdje ih ima oko 100 ili 150, za takve džemate kažemo da su odlični, a na sabahu realno u tom džematu od 4000 odraslih bošnjaka trebalo bi otprilike da ih bude makar 400. Makar 10%. A da ne govorimo kada bi ih bilo hiljadu, to bi tek bila snaga ili pokazatelj da su muslimani toga mjesta svjesni svog vremena, svoje odgovornosti, svoje obaveze i na koji način trebaju da počinju svoj svaki dan. Jer samo zapamtimo i to stalno ponavljamo i na to podsjećamo da su dva rekata sabahskog sunneta, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, hajrum mine dunja wa mafiha, bolja od dunjaluka i onoga što je na njemu. Jutros na sabahu je Allah dijelio svoju milost i oprost. Ko je ustao i klanjao sabahu džematu, blago njemu. Ko je ustao i klanjao sam kući, manje mu je blago. Ali je i njemu blago. Međutim, ko nije nikako ustao, teško njemu. Prošao ga je veliki i ogroman hajr. Zamislite kakvi su ljudi kada bismo kazali sutra da dijelimo na sabah namazu po hiljadu maraka, svima koji dođu da obave sabah namaz, u našoj džamiji ne bi bilo mjesta. Samo po hiljadu maraka. A poslanik alihi salatu wasalam nam obećava da ćemo dobiti veću nagradu nego što je Dunjaluk i ono što je na njemu. Međutim, to mi ne možemo da osjetimo. Kad bi to mi među prste mogli nekako vidjeti te vape da ih osjetimo, kao što Marke, to bi već drugačija priča bila. Međutim, pogledajte, poslanik Alihi Salatu selam upozorava da je Islam počeo sa pojedincima koji su stranci i usamljenici bili u svojoj sredini, da će se vratiti na te strance i pojedince, pa blago njima, jer to je doista nešto što je posebno vrijedno. Draga braćo, uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi poziva vjernike i kaže ja joj ledina amenu alejkum enfusekum. O vjernici, brinite o sebi. La yadurrukum men dalla neće vam nauditi oni koji su na stramputici ako vi budete slijedili pravi put. Ila Allahi marji'ukum džemi'an svi ćete se vi Allahu povratiti fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun pa će vas o onome što ste radili obavijestiti. Ebu Umeje Ešu'bani kaže, došao sam kod Ebu Thaleve El Hušenija, El Hušenija, pa sam mu rekao, kako razumiješ ovaj ajet? On upita koji ajet, a ja rekao, o vjernici brinite se o sebi, ako ste na pravom putu neće vam nauditi onaj koji je zalutao. A on reče, dobro si pitao, pitao sam za njega Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem, pa je rekao, poslušajmo dobro savjet poslanika alaihi salatu Naređujte dobro i zabranjujte zlo. Pa kada vidiš pokornog škrticu, strast koja se slijedi, dunjaluk koji mami i kada se svako bude divio svom mišljenju, onda se ti pazi i ostavi masu. Poslije vas su dani strpljivosti u kojima je strpljivost kao držanje žeravice. Onaj ko bude činio dobro u to vrijeme imat će nagradu 50 ljudi koji rade kao oni koji sada rade, dakle kao što će ti raditi kada budu ta teška vremena. Ovu predaju bilježi imam muslim. Draga braćo, mi živimo u vrijeme koje je blizu sudnjeg dana. Danas svako cijeni svoje mišljenje. Nema veze da li je utemeljeno ili nije, ali je bitno da je on u pravu. I kada vidi da je u krivu, on i dalje ustrajava i čini mi se, nažalost, da su bošnjaci isto upali u tu zamku وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا A čovjek je najviše spreman da raspravlja. I društvene mreže su danas prostor gdje bošnjaci najviše raspravljaju, ali da je to u pitanju hajir, da su u pitanju konkretna dijela, pa ne bi bio problem ako će iz toga izaći veliki hajir dugoročno, nego su to obično besmislice od kojih nema puno praktične vrijednosti. Zato, braćo, Nemojmo trošiti svoje dragocijeno vrijeme koje nam je Allah podario na Dunjaluku za beskorisne stvari. Prihvatimo se dobrih dijela, a u najvažnija i najvrednija i Allahu najdraža dobra dijela jesu namaz u njegovom početnom vaktu. Jeste dobročinstvo prema roditeljima, jeste borba na Allahovom putu, jeste svakodnevno ustrajno učenje Kur'an i Kerima i razmišljanje o njegovim ajetima i primjena onoga što naučimo jeste slijeđenje poslanika sallallahu alaihi ve sellem, jer nam je on najljepši uzor u cijelosti da učinimo da naš život bude tako uređen i unutar naše porodice i unutar naše radne zajednice i unutar džemata da smo lijep primjer onima koji žele slijediti pravi put, koji žele slijediti islam. Molim Allaha da nas učini od onih koji će svojim lijepim ponašanjem, lijepim i aktivnim djelovanjem biti uzor i poticaj drugima da slijede pravi put. Molim Allaha koji mijenja stanje da promijeni naše stanje na bolje. Molim Allaha Đerlešanuhu da svima onima koji poste današnji dan oprosti grijehe protekle godine. Kako kaže poslanik Ali Selam, post dana šure ima nagradu oprosta grijeha protekle godine. Molim Allaha da nas pomogne da sebe, naše porodice usmjerimo pravim putem i molim ga da zbliži naša srca u iskrenoj ljubavi u njegovo ime i da nam bude pomagač na sudnjem danu i da nas milošću svojom uvede u dženevske perivoje. Amin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha al li wa lakum wa muslimin fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim.